Այսօր Սուրբ Հակոբ Մծբնահայրապետի տոնն է։ Տոնի արթիվ նախատեսված համազգային ուխտագնացությունը չի կայացել։ Պատճառը Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու փակվելն է։ Հայաստանից Գորիս էին եկել 19 քաղաքացիներ այն մտադրությամբ, որ շուտով ճանապարհը կբացվի եւ նրանք կկարողանան մասնակցել ուխտագնացությանը բայց ճանապարհը դեռ փակ է մնում։ Սուրբ Հակոբ հավանքում տեղի ունեցած ուխտի պատարակին մասնակցել են միայն Ստեփանակերտի եւ մի քանի գյուղերի բնակիչներ։ Ինչ խորուրդ ունեն Սրբերի տոնին կազմակերպված ուխտագնացությունն ու պատարակը, բարձաբանում է Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ուխտավորները բարբերաբար գալով այստեղ սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսությունը նարախնդրելով Աստված իր հովանուտակ է նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել եւ եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում եւ պայծառանում։ Սրբազանն անդրադառնալով երկրում ստեղծված իրավիճակին նշել է, որ թշնամին հետևողականորեն շարունակում է նախորոք մշակած ծրագիրը Արցախը հայաթափելու, էթնիկ զտումների ենթարկելու համար։ Ճանապարհը փակելը տնտեսական ու ֆիզիկական terror է, բայց այն կարելի է դիտարկել նաև որպես կրոնական terror, որովհետև մեր հավատացյալների ցանկությունը Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը Արցախ բերել չի հաջողվել մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք եւ պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա եւ անչուչը նաեւ մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարքյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ եւ անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բաց ենք թողել վերա արտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ եւ կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։ Ուխտի պատարակի մասնակիցներից էր Մարտակերտի շրջանի Շահմասուր համանքի 6-րդ դասարանի աշակերտ Սվետլանա Աբրահամյանը։ Առաջին անգամ է Հակոբ Հավանքում։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի մասին հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցիչն է պատմել։ Երբ նա բարձրանում էր Արարատի լեռը, նրա առջև հայտնվեցին Աստծո հրեշտակները եւ ասացին, որ նա չի կարող տեսնել Նոյան տապանը։ Եվ երբ նա քնեց եւ արթնացավ, տեսավ, որ իր ձեռքում կա Նոյան տապանի մասունքից։ Հայրապետի Արարատ լեռ բարձրանալու պատճառը Նոյան տապանից մասունք բերելն ու թերահավատորեն ու կասկածով մտեցողներին դրա գոյությունը ապացուցելն էր։ Նոյան տապանի այդ մասունքը մինչ օրս պահվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Համազգային ուխտագնացությունը կազմակերպելը նպատակ ուներ նաև զարգացնել Հակոբ Հավանքի վերանորոգման ծրագիրը։ Նրա չեղարկումը կվնասի արդյոք ծրագրի զարգացմանը։ Սրբազանն ասում է. «Խանգարողը միշտ էլ փորձելու է խանգարել, բայց մենք այն նպատակները, որ ունենք մեր մտքում, սրտում եւ աղոթում ենք դրանց իրականացման համար, ոչ ոք չի կարող չեղարկել։ Եթե ոչ այսօր, վաղը հաստատ այն իրականություն կդառնա»։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։